Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Očisti svoje srce. U ovom serijalu emisija govorimo o prijeko potrebnim osobinama za svakog vjernika i vjernicu, osobinama koje se moraju naći u njihovim srcima. Bez tih osobina ne mogu se zamisliti kao vjernici. U našim proteklim emisijama govorili smo detaljno o osobini iskrenosti, zatim o čvrstom vjerovanju, ubjeđenju i bogobojaznosti, ispunjavanju onoga što je Allah dželle vala naredio i ostavljanju onoga što je Allah subhanahu wa taala zabranio onako kako to uzvišeni Allah voli i traži od nas. U ovoj emisiji uz Allahovu dozvolu također govorimo o jednoj posebnoj osobini. Naprotiv, ne može se nikako zamisliti vjernik i također vjernica ne mogu se zamisliti bez ove osobine – položaj ove osobine u islamu je mnogo velik. Čak se dovodi u pitanje iman osobe ukoliko pri sebi nema ove osobine. I ova osobina postiče vjernika što god više ima ovu osobinu pri sebi, što je ona izraženija, potpunija, ona ga Allahovom dozvolom postiče da čini što je god moguće više dobrih dijela i da ostavlja loša dijela ovom osobinom vjernik čisti svoje srce i doprinosi svakom dobru svoje duše. Ova osobina jeste hašjet, strah od Allaha subhanahu wa ta'ala i njegove kazne sutra na ahiretu. Ovo je dakle posebna osobina koja, kako ćemo vidjeti u Kur'an i Kerimu, Allahu subhanahu wa ta'ala knjizi, mora neizostavno da se nađe kod svakog vjernika i vjernice. Njihov iman je upitan ukoliko ova osobina izostane kod njih. Kažu islamski učenjaci da onaj koji bude strahovao na Dunjaluku sutra će biti smiren, spokojan, siguran na ahirtu. Doćim onaj koji bude živio lagodnim životom na Dunjaluku bio siguran i spokojan od Allahove kazne da ga Allah dželavala neće kazniti za tako njegovo bahato provedeno vrijeme, taj će zasigurno sutra biti uznemiren, prestrašen, prestravljen sutra na sudnjem danu. Kaže Ebu Hafs, rahimehullahu ta'ala, strah od uzvišenog Allaha svjetiljka je u srcu kojom vjernik raspoznaje dobro od zla. Strah u srcu vjernika je svjetiljka u njegovom srcu kojom raspoznaje dobro od zla. Od koga strahuješ, ti bježiš od njega. Izuzev od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada strahuješ od Allaha jalla wa'ala, tada bježiš svome gospodaru. Allahu subhanahu wa ta'ala. Rekao je također veliki islamski učenjak Ebu Suleiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, osnova svakog dobra na dunjalku i ahiretu jeste strah od Allaha subhanahu wa ta'ala. Osnova svakog dobra kojeg učiniš na dunjalku i sutra kojeg ćeš postići na ahiretu jeste strah od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato strah postiče čovjeka upravo da čini što je god moguće više dobrih dijela na dunjalku i taj strah će rezultirati sutra i mnogobrojnim sevapima na ahiretu. Kaže Ebu Suleimane Darani, rahimahullahu ta'ala, stoga svako srce koje ne strahuje od Allaha subhanahu wa ta'ala, pokvareno je srce. Za strah koristi se termin u arapskom jeziku hauf. Hauf ili hašjet, posebna vrsta straha, koju, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Fatir, 28. ajetu, innama jahša Allahe min ibadihi lulema, doista posebnom vrstom straha od Allaha strahuju samo učeni. Dakle, ovaj hašjet, u posebnu vrstu straha, posjeduju samo učeni. Nakon njih, od Allaha Jalla wa'ala, strahuju ostali Allahovi robovi, vjernici. Imaju kod sebe, dakle, taj hauf. Da vidimo šta islamski učenjaci kažu o tom strahu, o tom haufu. Kako definišu? Šta se misli u arapskom jeziku pod strahom? Pa kaže se da se pod strahom podrazumijeva strahovanje od dolaska opasnosti ili odlaska željenog na osnovu sigurnih ili preovladavajućih informacija. Dakle, čovjek je u strahu kada? Kada gubi željeno i kada mu dolazi ono što on prezire, kada mu dolazi i nastupa opasnost. Također se kaže da je strah uznemirenost srca zbog dolaska prezrenog ili odlaska željenom. Dakle, da se srce uznemiri kada nagovijesti mu se da će doći mu ono što on prezire, što ne voli ili da će mu otići od njega, dakle ono što on priželjkuje. al Džunejd, rahimahullahu teala, kaže po strahom se misli na neprestano iščekivanje kazne. Nikad nisi siguran kada će kazna nastupiti, kada ćeš biti kažnjen, pa stalno si u strahu. Ibn Kudame, rahimehullahu ta'ala, kaže znaj da se pod strahom misli na bol srca i njegovu uznemirenost zbog očekivanja neželjenog u budućnosti. Znaj da se pod strahom misli na bol srca i njegovu uznemirenost zbog očekivanja neželjenog, prezrenog opasnosti u budućnosti. Pa tako, o strah kod vjernika od Allaha subhanahu wa ta'ala jeste uznemireno srca uznemireno srca, bol od dolaska opasnosti. Pogotovo sutra na sudnjem danu. Opasnosti džahennema. Džahennema i njegove kazne koja se ne može mjeriti ni sa jednom drugom kaznom. Nijedna druga kazna ne može se porediti sa kaznom u džahennemu. Zar nam nije poznat hadis Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam u kojem kaže doista ova dunjanučka vatra je džahennema 69. dio džehennemske vatre. Pa su rekli, Allaho poslaniće, dosta nam je i ova dunjalučka. Da čovjek bude pržen, i spržen ovom dunjalučkom vatrom, dosta mu je. Međutim, ona je samo jedan od 69 ili 70 dijelova džehennemske vatre. Subhanallah. Zasigurno jedna druga kazna. Ma kojom kaznom čovjek bude kažnjavan na dunjaluku, ne može se porediti sa džehennemske kaznom džahnama. Zato kod vjernika postoji ovaj strah. I zbog toga je strah i iman usko povezan. Kako možemo čitati Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu, Kur'an i Kerim, i možemo naići na spomen straha, haufa, hašeta od Allaha subhanahu wa ta'ala i njegove kazne. Pa ćemo vidjeti da Allah subhanahu wa ta'ala spomnje ovu osobinu vjernika uz iman na mnogo, mnogo mjesta, čime islamski učenjaci zaključuju i kažu da je strah neodvojiv od imana i iman je neodvojiv od straha. To jest onoliko koliko čovjek bude strahovao od Allaha subhanahu wa ta'ala i od njegove kazne sutra na drugom svijetu, toliko će imati imana, toliko će vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala i obratno, onoliko koliko bude vjerovao u Allaha jalla wa'ala i sve ono što je došlo od njega, narošto sudnji dan, toliko će istrahovati od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran, إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ويستنوا To samo šeitan plaši svoje pristalice, zastrašuje ih. Pa vi se nemojte bojati njega, ne bojte se njega, već se bojte mene ako ste vjernici. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ أُمِنِينَ Nemojte se bojati šeitana i njegovih pristalica, već se bojte mene in kuntum mu'minin. Ako ste vjernici, ako vjerujete u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže veliki islamski učenjak, šeheh Sad je rahimehullahu ta'ala ovim ajetom strogo je naređen strah od Allaha subhanahu wa ta'ala. Učinjen je obaveznim dijelovima imana i bojte se mene in kuntum mu'minin. Ako ste vjernici, pa onoliko koliko rob bude imao imana, toliko će i strahovati od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže šeheh Sadi rahimehullahu ta'ala. Kaže Allah jalla wala u 13. majetu sure Taube, etahšavnehum فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَحْشَوْهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Zar da se njih bojite, zar da se nevjernika bojite, zar da se šeitana i njegovih pristalica, njegove vojske bojite, bojte se mene, in kuntum mu'minin. Ako ste, ako ste vjernici. Pa vidimo dakle u ovom kuranskom ajetu i prethodnom ajetu i sure Ali Imran, strah i iman, strah od Allaha subhanahu wa ta'ala i iman u Allaha jalla wa'ala usko su povezani i uslovljeni su jedan drugim. Dakle, koliko čovjek bude imao straha, toliko će imati imana. Koliko bude imao imana, toliko će imati i straha od Allaha jalla wa'ala. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Anfal, drugom ajetu, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum doista su samo vjernici oni koji kada se spomene Allah, njihova srca se strahom ispune. Innama, ova čestica u arapskom jeziku koristi se za ograničavanje. Pa ovdje u ovom drugom majtu sure Al-Anfal, Allah Jalla ograničava vjernike. Ko su vjernici? Doista su vjernici samo oni koji kada se Allah Jalla spomene, njihova srca zatrepere, strahom se ispuni. Zbog čega sve ovo? Zbog čega se vjernička srca ispunjavaju strahom kada se strah, kada se Allah dželle dželovala spomeni? Zbog čega je iman uslovljen strahom? Zbog čega je strah od Allaha subhanahu wa ta'ala bitna, neizostavna osobina za svakog vjernika i vjernicu? Zbog toga što kada vjernik i vjernica strahuju od Allaha subhanahu wa ta'ala, to je znak da oni priznaju Allaha da priznaju Allahu Jalla Vala svemoć nad njima, da priznaju da se nad njima, Allahovim robovima odvija ono što Allah hoće, da oni ne mogu ništa htjeti osim onoga što Allah hoće, ono što je Allah Jalla Vala zapisao, odredio, dočim onaj koji ne strahuje od Allaha subhanahu wa ta'ala, taj kao da i ne vjeruje u Allaha Jalla Vala, kao da, na, da ne vjeruje u Allahovu svemoć, da Allah može s njim da učini što god hoće, Naprotiv, on smatra da Allah nije kadar da s njim bilo što učini. I ne vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala. Smatra da se dunjaluk tek tako odvija sam od sebe da, kako kažu, i ne postoji Allah subhanahu wa ta'ala, da je majka priroda i slično. Dočim vjernik i vjernica strahuju od Allaha subhanahu wa ta'ala, znaju da Allah postoji. I da je Allah kadar da ih kazni da ih usmrti, da ih ponovo oživi, da ih izvede pred sebe i da ih pita za njihova dijela koja su učinili na Dunjaluku. Ukoliko je strah od Allaha subhanahu wa ta'ala ovako bitna osobina, onda zasigurno u Kur'an i Kerimu najići ćemo na ajete u kojima Allah Jalla Vala naređuje da ga se bojimo. Dakle, ukoliko je nešto bitno za našu vjeru, onda nam se to najstrožije naređuje. To obavezno mora da bude pri nama. Pa tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara 150. ajetu فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Ne strahujte od njih, od nevjernika, već strahujte od mene. Naredba. Kao i u prethodna dva kuranska ajeta u suri Ali Imran i suri At-Tawbe. I ovdje Allah dželle vala u suri Al-Bekare kaže nemojte strahovati od njih, već strahujte od mene. Allah subhanahu wa ta'ala naređuje kako bih ja svoju blagodat prema vama upotpunio i kako biste bili na pravom putu. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Ma'ida فَلَا تَخْشَوُوا النَّاسَ وَخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا Nemojte se bojati ljudi, već se bojte mene i nemojte moje riječi prodavati za nešto što malo vrijedi, za nešto bezvrijedno. Šeh Sadi, rahimahullahu ta'ala, osvrćući se na ove kuranske ajete u kojima se naređuje strah, kaže Allah subhanahu wa ta'ala naredio je strah od njega. Zašto? Zato što je strah osnova svakog dobra i onaj koji ne bude strahovao od Allaha subhanahu wa ta'ala, taj neće prestati s griješenjem, niti će se povesti za Allahim subhanahu wa ta'ala naredbama. Neće ostaviti griješenje, griješit će i dalje i neće činiti dobra djela, zapostavljaće dobra dijela. Zatim, budući da je to bitna osobina za svakog vjernika i vjernicu i da Allah strogo naređuje tu osobinu vjernicima, da ta osobina se mora naći pri njima, onda zasigurno ko se odazove tim Allahovim subhanahu wa ta'ala naredbama pa bude nastojao kod sebe izgraditi strah od Allaha jalla wa'ala i izgradi ga, onda zasigurno da Allah jalla wa'ala hvali se takvim svojim robovima. Ti, takvi robovi koji strahuju od Allaha dželle vala iako ga nisu vidjeli, iako je Allah subhanahu wa taala sklonjen od njihovih pogleda, od njihovih očiju, naši pogledi ne dopiru do Allaha subhanahu wa taala, ali njegov pogled dolazi do nas. Allah dželle vala zna za naše stanje. Mi ga ne možemo vidjeti pogledom, obuhvatiti slično, ali Allah subhanahu wa taala zna za svako naše stanje. Ma gdje se mi nalazili, pa ne znamo za, ne, ne vidimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ali vjerujemo u njega. Allah subhanahu wa ta'ala govori o sebi kroz svoje ajete, kroz svoje dokaze. Bilo u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu ili dakle dokazima koje je Allah dželle dao oko nas i u nama samima. I najbolji dokaz postojanja Allaha subhanahu wa ta'ala jesi ti čovječe najbolji dokaz postojanja Allaha subhanahu wa ta'ala isti čovječe pogledaj kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala laqad kan laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqvim mi smo čovjeka stvorili u najljepšem izgledu imali neko da može stvoriti bilo šta ovako bilo šta kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala pred kraj sure al-hajj doista ljudi ne mogu da uzmu od mušice ono što im ona otme ono što im ona pojede ne mogu da vrate nazad u prvobitno stanje kako da stvore nešto ovako nešto ovako skladno. Pa dakle, oni koji strahuju od Allaha subhanahu wa ta'ala, iako ga ne vide, ali vjeruju u njega, spoznali su ga kroz njegove dokaze, ajete, kroz njegove blagodati, pa strahuju od Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa ala, hvali se takvim svojim robojima. Allah subhanahu wa ta'ala ih voli. Pa tako Allah jalla wa ala kaže i posebnu svoju blagodat daje onima koji strahuju od njega. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala zadnjem ajetu sure Al-Bayyine, osvom ajetu. Radijallahu anhum wa radu an, zalike li men hašja rabbe. Allah je zadovoljan njima, vjernicima, i oni su zadovoljni njime. To, šta to? Allahovo zadovoljstvo pripada li men hašja rabbe. Samo onome koji bude strahovao od svoga gospodara. Allah je zadovoljan vjernicima i oni su zadovoljni njime. I Allah dželavala to svoje zadovoljstvo daje limen, ovde harf lam, ima dostojnost. Ima značenje posebnosti, dostojnosti, pa Allahovog zadovoljstva dostojni su posebno ili samo oni koji strahuju od svoga gospodara. I da je Allah dželavala objavio samo ovaj kuranski ajet koji govori o vrijednosti straha od Allaha subhanahu wa ta'ala o vrijednosti onih robova vjernika koji strahuju od Allaha dželle vala, on bi bio dovoljan. Međutim, brojni su ti kuranski ajeti u Allahu i dželle vala knjizi. Kaže tako Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Mu'minun وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَكُلُوبُهُمْ وَجِلَ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Oni koji kada udjeljuju ono što im je dato od imetka, kada udjeljuju taj imetak, njihova srca su strahom ispunjena. Hoće li im to dijelo biti primjeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Jesu li to dijelo učinili iskreno radi njega? Hoće li Allah dželavala nagraditi ili kazniti? Dakle, nisu sigurni. Njihova srca su ispunjena strahom. Šta je s njima? Šta ih čeka? Kod Allaha subhanahu wa ta'ala kaže Ulaike yusarione fil khairat vohum laha sabiqun. To su oni koji žure sa činjenjem dobrih dijela i u njima u tim dijelima sve druge pretiču. Zašto? Zato što strahuju od Allaha Strah je ta osobina koja vjernika postiče da čini što je god moguće više dobri dijel. Nije siguran je li to dijelo primljeno mu kod Allaha dželavala ili ne. Je li to dijelo u potpunosti učinjeno na pravi način kako to Allah Vala traži od nas ili ne. Jesmo li bili potpuno iskreni prema Allahu subhanahu ta'ala prije nego li smo stupili u to dijelo, dok smo ga činili i na kraju kada smo učinili dijelo, da li smo ušutili nikoga obavijestili o tom našem dijelu ili smo pričali, havalisali se, sami sebi dopadali, umislili se da niko drugi ne čini takva dijela kao što mi činimo, jeli i slično. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nur 52. ajetu وَمَنْ يُطِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ Onaj ko se bude pokoravao Allahu i njegovom poslaniku i koji bude bogobojazan, čini ono što je Allah naredio i ostavljao se onoga što je Allah zabranio. Također što je naredio Allahov poslanik, Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ostavljao se onoga što je poslanik alaihi salatu wasallam zabranio i ko se bude bojao Allaha. Dakle, kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَيَتَّقْهِ وَيَخْشَ اللَّهِ ko se bude bojao Allaha, strahovao od Allaha i bude bogobojazan, šta je s njima? فَاُلَٰئِكَ humul faizun. Takvi su istinski pobjednici. To su oni koji će zasigurno postići uspjeh. Na posebnu važnost ove osobine, straha od Allaha subhanahu wa ta'ala ukazuju i kuranski ajati u kojima se spominju oni koji nisu strahovali od Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta ih je zadesilo? kako su skončali na Dunjaluku i šta će sutra biti s njima na ahiretu. Dakle, na važnost i vrijednost osobine straha od Allaha subhanahu wa ta'ala ukazuje i njegova suprotnost, odnosno jeli oni koji se nisu bojali Allaha dželle nisu strahovali od njega, njihova loša završnica i sutra na ahiretu nesnosna patnja. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala govorići o takvima فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ Zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih neće snaći naša kazna dok oni spavaju? Da ih nećemo kazniti, da na njih nećemo poslati kaznu dok oni spavaju? amina ahlul qura الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا wa hum يَلْعَبُونَ Zar su stanovnici sela i gradova sigurni da nećemo poslati na njih kaznu jutrom ili u toku dana dok se oni zabavljaju, igraju? Efe aminu makrallah. Zar oni mogu biti sigurni, spokojni, sigurni od Allahove kazne? Fela jemenu makrallahi illal qawmul khasirun. Doista od Allahove kazne nisu sigurni osim narod koji je propao i koji će propasti Doživjeti propast na Dunjaluku i sutra narod što na Ahiretu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُرْ Zar možete biti sigurni od onoga, Allaha Jalla Vala, koji je na nebesima, da vas neće utjerati u zemlju pa da onda zemlja bude iznad vas? Am amintum man fi sama'i an yursila alaykum hasiba fasata'lamuna kayfa nadir ili za ste sigurni od onoga koji je na nebesima da neće na vas s nebesa poslati vjetar s kamenjem tada biste se vi snebivali i tada biste saznali kakva je moja prijetnja kaže Allah subhanahu wa ta'ala i brojni drugi kuranski ajeti koji govore dakle o ovoj osobini suprotnoj osobini straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, sigurnost na dunjalku, spokojnost, život u igri i zabavi. Ne pomisao da Allah subhanahu wa ta'ala može te sutra kazniti ili slično tebe ili tvoju porodicu i slično. Dakle, pogledajmo, čitajmo te kuranske ajete, vidjet ćemo, dakle, da je takav narod koji je bio siguran od Allahove kazne upravo snašla kazna na Dunjaluku, a sutra Allah najbolje zna kakva će isnaći kazna na Ahiretu. Stoga, kako kažu islamski učenjaci, onaj koji bude strahovao na Dunjaluku, sutra na Ahiretu će biti siguran i spokojan. Doćim onaj koji bude siguran i spokojan na Dunjaluku, živio u igri i zabavi, provodu, taj će zasigurno sutra na ahiretu biti prestrašen, prestravljen i naročito kažnjen u džehennemu.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 Molim Allaha Jalla wa'ala da oprosti meni vama, mojim vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallilahuma la nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, oh, oh,